Jēzus tika krustā sists, Jēzus tika krustā sists, Jēzus tika krustā sists un augšām cēlās. Kad viņu romieši nagloja, viņš visas sāpes panesa, viņš visas sāpes panesa, ticība mums visiem atnesa, ticība mums visiem atnesa, jo bez tās vairs neviens nespēja tikt pie īstā Dieva.